Laborantza iraunko azoka dugu asteburu buru untan, biakitzeko gunean, inaki berroko irigoen Lujamael karteko presidenteak gurekin astezken goizuntan, egunon. Bai, egunon. Ta erramezala zein laborantza enezarean aurten autatu zuen lema, kontsumintzailearen figura beraz erdigunean aurten? Bai, konsumi, konsumadorea Eh, erdi erdian, zariaren erdian <laughs> egiteko manderan, baina eh, eta konsumadorea ipatzean eh, denak ezartzen ditugu ere mundu hortan, zen da ba laborariak eta ba erosleak denak kontsumadore baikira, eta iduritzen zauku eh, bakotsak bezala, gisa, erosle gisa, badugula podere bat, badugula hautatzeko podere bat eta e, gure zarea, e, eh, beraz ezan duzun bezala, e, eh, zer laborantza motarek ilan osatu nahi dugun. Eta sentsu baterat edo autu bat egin, e, laborantza mota bat indartzen alda eta azkartzen al eta segiarazten al, edo beste bat. Eta gaur egun, E, bon, gai hori hautatzearek ilan, e, kontekstuari ere pixka bat begiratzen, begiratu dugu edo badira lako keinu pixka bat e, arrangura gajiak Fen, pixka bat behin gehiago, eh, eta deia daja jotzeko momentua dina zaukuna. Bon, adibidez, um, janariaren eunainako laro gehiago ez bari gehiago, supermerkatuen bidez saldua da. Eh, merkatu urbileko merkatua eh, salmenta zuzenak eta historio euneko bosta baizik ez da alta uh, gai hori guziak uste dugu erosle gehiengoaren ajanguretan ahanguretan dela delarik eta nahi kerietan beraz estadudarik Ez da dudarik, gaurko sistemai, kilan, nalaike, alako, bon, pareta bat enkontrarat, joiten bagine, e, bezala ari girela hor, e, eh, ikosten dugu oraiko industria eta agroalimentario eta hipermerkatu horiek guztiak elgarri loturik eta e, ze laborantza mota hasi duten eta bultzatu. Uh, bon, badira beste egiteko manera batzu eta guk uh, eh, lujamaren bidez uh, zabaldu nahi dugun laborantza egikoi eta iraunko jortan uh, ahun beste filosofia batean ari gira eta beste aheman mota batzu ere nahi ditugu uh, kontsumadore ekilan uh, josi. Zein laborantza mota enezarean? Galdera hori erantzuten entxatuko dira Lujama azokan, ostiraletik iganderat, elkarteko presidentea den Iñaki Berroko irigoin gure gomita da astezken untan. Iñaki Berroko irigoin, ostion eh, ertzen eh, zinaukun, Erosketa usaiak gehiago supermerkatuetan zirela, zuzenezko e, salmenta edo merkatuetan eh, baino. Laborantza iraunkorriko mozkinak denen ganat e, arribatzeko, behar dea banaketa modua lantzekoa, berriz pentsatzekoa, zure ustez? Bo, bai, bo, ez dut ez janen, e, biztanda eta badira ere e, frogak edo ekimenak ere agertzen ari direnak eskuin ezker, eta seguraski azkartu behar direnak, e, dudarik gabe hor bastean eh, eh, nahi dintuen txifriak, e, nahi bat ditugu beste esen txubaterat e, behar da antolatu, eta bada hor seguraski denen behar, eta pentsatzen dut, e, hor, gai bat, bon, gogo eta mm, jende frangoak oa ipartikatzen asia dutela eta poliki-poliki eh, gauzak eh, aldatuz joanen direla, baina bada egiteko eta egiten diren, eh, jada egiten diren gauza adibideetan, eh, jaiten handa eh, eskuin diren etxeeko izle merkatu handana, bat dira etxeeko izle dendak ere hoai antolatzen eta edo deia idekiak direnak, eh, em, etxeeko izpengintza ere azkartu zari da beti, bako bakotsak ere bere etxaldetik zuzenean txaltzeko autua ere egiten du, badira ere internet eta olako eh, edabide e, manera behiak ere erabiliak direnak saltzeko, badira betiko, betiko edo importanta leku handia duten amapak, e, badira ere eh, nahikeriak e, guai, eh, kolektibitateetan eta kantina eta horrelako edemu aski importanteetan eh, lekuko mozkin eta biologikoa ere saharazteko eta bon, badira iniziatibak e, behar dira azkartu, behar dira diakinarazi, zagutarazi eta e, ginuen ginoan oi hori e, eman. <laughs> Periko legaz eh, duzu eurtengo gazaita, kasetari famatua, Frantzia mailana. E, gastronomia aditua da, baina berezitasun bat berbada jaiten aldugu. Politikarekin lotzen dura initzetan, eh, diskurtsoa. Egite, egitura politikoek badutela zer kontsumitzaileen kontsumitzailen usaietan. Eh, hor, bada egitekoa, bada lanketa bat egiteko alde hortatik, egitura politikoan aldetik? Bai, bai... politikak egunerokotasuna kudeatzen eta ibiltarazten duen ere mua da, horreinokoan, eta eta la, janaria, ze janari, ze laborantza eta ze, ze leku janaria bakotxaren eh, autuetan, eta hori guzia ere nunbait politika egitea da, eta egia da periko lekatz, bon, eh, bon, kritiko eh, gastronomo bat da, aski famatua, kasetalaria, eh, irrati eta telebistetan eta usuari, liburu idazlea ere bai, eta egeda baduela berak e, eh, personalitate aski e, zorrotz bat, zuzen bat, eta e, gauzak salatzeko eta, eta kritikatzeko oidura... Eh, bere enfin, aski atipikoa eta eta berak eh, bai eh, pentsatzen du zinez dei egiten du ba, kontsumadorearen podereari kutsak egin dezan autua eta egitean autua ze, zinez zentzu baterat edo besterat pusat dezan pilota eta eta bon lujaman ere bon politika edo instituzioak ere barne dira antolakuntzan eta eta eh, bada alako eh, bat edo zubi batzu ere eh, zaindu nahiak sailortan. Bako txak uh, kukor uh, emaiten den oi hartzuna ere gero uh, legedi mailan edo instituzio mailan ere gauzak plantan jartzeko. Eta periko legatz zauku beraz gozaite izanen aurten, badugu ere Uh, eh, Dordoniako deputatu bat, uh, Brigitte Alain deitzen dena, eh, berak ere, bere laborari bat da, le, lehenoko sindikalista bat, eta haute beraz, eta berak ere uh, bere sailan edo bere mailan gauzak aintzin ditu, eta bera dan besteak beste uh, manje lokal edo lekuan kontsumitu, eh, pixka bat uh, legedi proposamenaren uh, eramailea, eta hau batez pasatu zena Pariseko asamblean. Beraz, denek bat dute, bai, eh, aheman bat, eta eskuz esku, eh, merezi luketena, lukete hartzia. Zabalen eta jenden arteko ahemana, galdezkatua da, hil behardea elikatzeko, nola hil, ez da tabu bat hori laborarien dako? Oh, tabu bat zautiduri, eh, Ez dut uste hiltzia tabu bat den, eh, sustut uh, eta, eta janari doaragi ekoizle gisa. Eh, da bidearen uh, segida edo... Ez, no, ez dut uste ez dut eduri tabu baden, gero egiteko manerak eta... Uh, Hore guziak, egia ez zidela orain arte ez zutela alako jartzunik eta ez zutela ez zidela behar bada denen, denetaz zutela deneko gai hori eh, asola eta biziki hala, lehen eh, pre, bon, eta bon, izan diren eh, salaketekilan eta irudikilan eta historio egia da behiz gai hori maigainerat etorri dela, baina ez dut uste behar den baztertu edo historio aderantziz mail batzutan urhun egioan barin bada behar da behiz gaiari lotu eta obekiago pasatzeko uh, eh, obekiago pasarazi eta eta obekio antolatu. Hala, gero eh, aragiaren eh, askuntza eta ere aipatzean, uh, edo aragiaren kontsumoa ere aipatzean, ere betiko zera da, ze, ze aragi motan edo gudean, ze, lab, ze ze laborantza motak ekoiztu aragia eta eta behar di aragia jatia orain arte jaten dugun bezein bat, iraunko jadia planetaren dako, bon, lako nozioak ere eh, seguraski hor dira, Uh, nik iduritzen zaut uh, defenditzen dugun laborantza errikoi eta iraunko horrean uh, eta aragi ekoizpenak baduela osoki bere lekoa eta eta ez zaut iduri bereziki hemen uh, pentze eta mendi eta hori guziak erabiltziarek ilan planetaren uh, geroa desurekatzen dugun baina gero bat dira zinez beste sistema batzu uh, bon, lahiak direnak eta zirenak bate ere laborarien interesetan. Berriz eh, programa eskutana eh, hartzen bali madugu, eh, berbada ez ditugu eh, guziak aipatzena, aipatzen ala, eh, hainitz baitira. zuk kontseilatu behar bazintu zonbait, zonbait du, batzu azpimahak direnak, eh, ze atera zinezake? Bon, eh, hor, eh, solasen ari gira eta mamiaz ari gira kalakan, beraz, eh, Eh, lujamak euh, leku important bat meiten duela konferentzier eta debater eta maien guruer. Euh, bo behar da, euh, animaleko mamia da, eh, ortengo lujaman eta izordu hainitz badira zinez, merezidu webgunera duaitia eta pixka bat demora, demora pixka bat pasatzia ikusteko zer baden, mainan maien gurutan badira zinez gauza interesantak e, eh, merezidutena eh, ez badira denak egiten batzu bederen e, eh, segitzia. Hor bon, zer dut gogoan Zdakit, ostirale atxaldeko debate nagusia, periko legaz eta... Um, Ai, ai, ai, beste, Brigitte Allen ekilan, uh, gero badira beste filma batzu ere politak, uh, ostiral astirian ere, bada, jogia zionozaziat ikasle batzuk egin eh, dokumental bat uh, justoki, uh, unsa, uh, uh, Moskina nola ekoiztua den manerak ikertuz, Ez dakit, zer haintzin teman eh, badira, zer haintzin ezakena da ditia. Hala, eta ditiarek ilan, eh, egitaraua e, begira, eta bakotsak egin bere auto. Bada, bada zinez, gustu eta interes guztien dako eh, eskaintza, ba, ba, baskari edo afari, edo dantzaldi, edo konzertu, edo debate, edo filma, edo kabala, edo animazioa aurrendako, edo eh, animazio orokorki ere gulian zehar, txarrangea eta zigante eta tindulari, musikalari, jatetxe, ostatu, bat eh, kabala erakusketa, bat azinez, eh, guztu guztien dako, eh, Festival baten eh, itxura du, edo festival handi baten itxura du, Luhamak aurten, mainan uh, ez niko mendatzen du jendeari gitia bat, eta, eta bereziki hor diren lemak bakotsak uh, bere egun gero gogoan ukaitia. sun teknikoetan eh, sartzeko, badakigu laborarien eta laguntzailen eh, engaiamenduari esker eh, ibiltzen dela lujama, hor zertan ziste, bada laguntza beharra oino ondoko egunetan? Bon, bada beti laguntza beharra, bereziki laguntzaile zerrendetan uh, leku jubatzu baditugu ono, baina uh, guti, baina... Zometzuk ditekoa, badira edo diteko usaila bari mazuten edo ez badin mandute hori izan emaita, emana badalekoa eta horbiltzen aldira. Eh, hala ere, uh, bon, seieun eh, languntzailez gora izanen da ere aurten eta hori izinez uh, eskertzeko da, hori laguntzaile edo pertsona edo esku hori guziak esker baita ere muntatzen uh, lujama urtero. Gero uh, beste, beste informazione edo eh, zabaltzeko behietan, da ere bon, bazkaiteko eta badirela ono lekuak, uste dut igandekoan ere badirela onolekoak, lekuak, badaki jendiak nahi duela ez duela ono izenik eman edo diteko goguare kilan delarik, um, ikainu egin dezaten edo segurta dezaten beren lekuak igandean gero segura eskifite joanen baitira, eta gero beste berrikuntza bat ere aurten eta ere izenak eman behar dira. Um, autobus, autobus bat antolatzen dugu larun bateko gaualdiaren zat. Eh, han uh, baita zikirua eta jakasta hundia duen gaualdi bat delakotz. Eta bi autobus antolatia dira, baino siberutik apartituko dena, mauletik eta bestia larzabaletik. Uh, txartelak eh, atxikitzen txikitzen aldira edo erosten aldira, eh? hain izan edo baionan uh, elkar den edo maulen uh, eh, sibero bio den dan. Iñaki berruko irigoin Lujama elkarteko presidente berria, lehen uh, saloina iraganen duzu presidente gisa, desiratzen duzugu Asteburu buru bat eta bestaldi bat arte. Bai, mileskia zuberi eta ikus arte haste buru